само Аллах Желешану е достоен и заслужен да му се прави фала. Салавато од мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи васеллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. И во овај ден ќе продолжиме таму каде што застанавме да зборуваме за тие први генерации на луѓе, да зборуваме за и Рашидин, за тие четворица праведни халифи, кои со нивниот труд, нивната жртва го пренесае и го бране овај дин. Со нивниот труд, со нивните животи, со нивните имоти, со нивната пожртвуваност, го пренесае овај дин во секој едно место во оваа дунја и го зачуваја од искривување овај ден. И како кажавме, го кажуваме ова, зборуваме за ова историја на овие големи луѓе да земаме и и поука како тие се жртвоваат, како тие вложвае, како тие се трудее за овај ден, како тие во прво место го кладве овај ден, а после ова све друго. Прошлиот дер зборувавме за Осман ибн Афан ради Аллаху анху. Кажавме за неговото убиство. После теја набрзо се собрае мухаджири и ансари и го избрае на Али ибн Аби Талиб како халифа, како четврти халифа. Од тие четворица хулефа и рашидин. Значи ова фитне почна после смртта на Омер ради Аллаху анху почна теа фитне да се пали во уме. Се отвори, односно се скрши таа врата на фитне која, како каже Омер Аллаху ан, нема да се затвори до кијамет. Теа фитне нема да престани до кијамет за муслимани, за верници. Че биде заштитени оние кои Аллах Желешану ќе ги заштити. Че биде заштитени Аллах ќе лешану кому ќе му дај фуркан да мојд раз, да раздели вистина од невистина. Ќе биде заштитени оние што нивни срца се чисти, не се валкани и не се измешани со нечистотија. Само тие ќе успеат во теа фитне да го избегнат, да не западнат во тој голем проблем во кој мој да се задесе многу луѓе како гледаме денеска. Али ради Аллаху Анху, Али беше најмладиот кој прима ислам, односно прв од децата што прима ислам. Али ради Аллаху анху кога прима ислам имаше само 10 години во некои ривајате. Поточно 10 години. Пред ова Али ради Аллаху анху од 6 година живееше во куќа на пегамбар алейхи селам. Али ради Аллаху Анху живееше во куќа на пегамбар алейхи селам. Пегамбар алейхи селам го издржуваше на Али. Зашто негов аџе од пегамбер алейхиселам татко на Али ради Аллаху ану Ебу Талиб беше многу сиромашен во тоа време. И некој од негови синови како беше Талиб, беше негов син, Али, Джафар и Акил. Овие беа четири негови синови, имаше и две черки. Овие четири негови синови ги даде на некој од блиска фамилија за да помине та теа време на сиромаштија. Али припадна, односно го зеде пегамбар алейхи селам од шеста година и живееше со пегамбар алейхи селам од шеста година на негов живот. Кога доби посланство пегамбар алейхи салам, Али ради Аллаху анху кажавме дека имаше само 10 години и беше прв што прима ислам од децата, односно трет Во некои ривајати втор во ислам. Значи Хатиджа, Абу Бекир и Али. Хатиджа беше прва што прима ради Аллаху анха од жените, Абу Бекир од мажите, Али ради Аллаху анху беше прв што прима од децата. После објавувањето на посланството на пегамбер алейхи селам, Али ради Аллаху анху беше неразделен од пегамбер алейхи селам. Секогаш беше близко до пегамбер алейхи селам, никогаш не го напушташе. Кога му го представи Ислам, Пегамбар алейхи селам на Али ради Аллаху ану, или ако да имаше 10 години, али овие деца во ова време бе многу мудри и паметни. Одма го прифати Ислам. Татко на Али ради Аллаху ан го виде една вечер како со Пегамбар алейхи селам правеа ибадет, односно намаз. Не беше иште пропишен, али Пегамбар алейхи селам обавуваше намаз на Аллах Джалешану. Му рече, што е ова? Пегамбар алейхи селам му објасна на негов аджо дека е тој пејгамбер, дека е пуштен од Аллах Джелешану. Му рече на Али, никогаш Мухаммед нема да те упати на нешто лошо. Биди близко до него, секогаш ќе те упати на нешто добро. Али нажалост, татко на Али ради Аллаху анху не прима ислам. Ебу Талиб, аджо на пегамбар алейхи салам, не прима ислам. Али ради Аллаху анху Има хилаф, во кое време се пресели во Ахирет и во кое време прима хилафат, да биде халифа. Али едно од поточни ривајати дека во 57 години од негов живот постана халифа. Во 62 години од негов живот се пресели во Ахирет, беше убиен. И овај халифа, како предходните два Омер и Осман ради Аллаху анхум, и овај беше убиен како предходните два. Во 62 година од негов живот се пресели во Ахирет. Има многу да се зборуваат за историјата на овие луѓе. Има многу да се кажуваат за биографијата на овие луѓе. И секогаш кога зборуваме за биографијата, за сирата на овие луѓе, на овие сахаби, на овие великани на ова ислам, не изгледа на нас чудно. Не изгледа теа како некоја абстракција, не изгледат како нешто невозможно, зашто нашите дела во однос на нивните дела не можеш да ги мериш. Нашиот иман во однос на нивниот иман не можеш да го мериш. Зашто е денеска направивме некои други, вметнавме некои други суннети, вметнавме нешта во дин кој не биле во теа време и Пегамбар Алеи Селам не ги наредил. Зато денеска не изгледа чудна историјата на овие луѓе. И повторно шејтан секогаш сака да не упати да земаме начин на живот од некој други, а не од овие луѓе од кои Аллах Желешану е рази задоволен во дујна и во ахирет. Од овие луѓе како и Али ради Аллаху ану еден од тие десет на кому му е обешан дженетиште во дујна. За три луѓе на три луѓе дженнет сакат да појдет ке ними. Многу луѓе сакат да бидат во дженнет, али дженнет Пегамер алейхи селам кажал, е штеки многу сакат, многу уживат тројца луѓе да бидат во дженнет, да бидат да влезат во дженнет. Еден од тие тројца Али ради Аллаху Селман ал Фареси и Амар Али Јасир. Овие тројца луѓе дженнет сакат тие да бидат во дженнет. Дженнет чекат тие да појдеш што побрзо во дженнет. Али ради Аллаху анху еден од тие кои дженнет го посакви да биде во дженнет. Али пегамбар алейхи селам му кажа на Али ради Аллаху анху дека рече ти ќе бидеш удрен во твое лице и од таа рана од тој крв ќе биде натопена твоја брада. Али ради Аллаху анху од овај момент цел негов живот го чекаше овај удар. Зашто? Вервеше во тоа што го кажа пегамбар алейхи салам. Немаше шубе хич во тоа нешто. Го чекаше дејне и нојче. Да се вратиме малу, да одиме напред. Еден ден во джамија стана еден од хаварич и му рече на Али, о Али, ти си мртов. Рече, не, ја ќе бидам убиен, јани. Подобро кажи, ќе бидам убиен, зашто го чекам тој удар. Ако човек умри од природна смрт или сам по себе, Аллах ако го земат без некој себе други, умре. Ако биде убиен, ќе биде убиен. И му рече, аз ќе бидам убиен. Пегамбар алейхи селам кога правеше хиджра од Мека за Медина, го остави на Али ради Аллаху ани му го даде негов огарташ и му рече легни во моја постела. Утре, кога ќе се разбудиш, ојде пари да ги вратиш на нивни газди, зашто ќе оставае пари на Пегамбар Али селам, куфар, иште ще имае поверение, зашто беше лемин, поверлив, доверлив, на чување ке пегамбер алейхи селам. Али ради Аллахан легна во таа смртна постела. Знеше дека ќе дојдет куфар таа вечер да го убие на пегамбер алейхи селам. Али што? Вервеше на збор на пегамбер алейхи селам. Што денеска ми е ги заобиколви овие наредби на Аллах Джелешану, кога дојд некоја наредба, во наш ум дека е тешка. Дека не е изводлива, дека не време сега за ова наредба. Како Али ради Аллаху ан не преговориш, легна во таа постелја, да дојде куфар, отскрие тога таш го видве на Али. Во негова постелја. Али беше убеден дека нема да го убие, зашто пегамбер Али Селам реше утре да ги вратиш ојве долгови, ојве аманети што ги името ставено кај мене, овие луѓе. Али ради Аллаху ан беше еден од најхрабрите сахаби. Имаше голема храброст и додека беше мал. И сте кога беше мал, Во ова време околу 20 години имаше кога легна во постела на пегамбар али селам. Одма после другата година во битка на Бедар. Излегве Шейбе, имни Рабија и нивни син, еден од ове син, излегве тројца да пред битка пред да почне битка, да пред двобој. Повика е тројца. Излезете тројца, излегве тројца од Енсар. Рекве ми не сакаме од Енсар, сакаме од Мухаджири, сакаме од нашите тие што избегаја од Мекка. Излезе Хамза, излезе Али, излезе Амар. ве сиве тројца, Хамза го уби на шејве со еден удар. Али ради Аллаху ан со еден удар го уби на Рабија. Остана Амар и овај третиот, овај син од Шејбе. Остана е малу подолго, дојдо Али и Хамза и го убие на тој. Потоа, после ова набрзо, се деси битка на Хендек. Битка на Хендек. Во оваа битка од тој Хендек излезе во пред сафови на муслимани Амар ибн Абдул Уид. Ој беше еден од најхрабрите луѓе во Мекка. Еден од најхрабрите луѓе што го позина арапи. Се пренесе во сира дека беше многу висок. Многу големи мускули во ова време беше спреман со оклоп од глава до негови нозе. Дојде пред муслимани и му рече, вие тврдите дека вашите убиени се во дженнет, а нашите убиени се во джехеннем. И јас сакам да бидам во джехеннем. Нека дојди некој од вас, нека ме носи во джехеннем. Нека ме убијат. Али ради Аллаху ан повторно беше од најмладите. Му рече, ја Расулула, ја. Рече, седи Али, тој е Амар, Ибн Абдулвуд. Рече, седите. Повторно овај повика. Повторно Али ради Аллаху ан повтор пат ја Расулула, јас сум спреман. Рече седи тој Амар. По трет пат кога повика рече ја Расулула. Рече Али седи тој Амар. Ако е Амар ја Расулула рече. Ако е Амар. Стана Али, во еден ривајат се вели дека пегамбар Алегин Селам, му го даде му го даде негов мач и негов турбан што имаше за джихад. Му го даде на Али. И направи тоа и Аллах заштити го на Али, зашто има многу жал за мој Аджо Хамза во Ухуд прошла година и уште сум жалосен за мој Хаджо. Излезе Али, кога се доближи до Амар, Ибн Абдул Вуд, му рече Амар, зарем немај да пушти некој поголем од тебе, што те избра тебе најмал? Кој си ти? Реше, аз сум Али. Кој Али? Али ибн Абу Талиб. Реше, не, не сакам тебе, рече да те убијам. Ти си многу мала и имав добар мухаббет со твој татко. Рече, ако ти не сакаш да ме убиеш, јас сакам тебе да те убијам. Ја рече, сакам тебе да те убијам. И тога се налјути и почна двобој меѓу овие двајца, Али ради Аллаху ан и ова Амар ибн Абдулвуд. Парф удар Овај му го скрши штитот на Али ради Ан. Се раздели на два. И се крена прашина во нивно место каде се одвиваше тој двобој. Не се гледаше што се случи внатра. Срца на муслимани трепере. Од страх, од сакање за Али ради Ан. Кога падна ова прашина, се еден сахаб беше близко и викна текбир. Почна сите сахаби текбири пегамбер алейхи селам текбир и кога видве Али ради Аллаху ан, негов мач беше натопен во кар, негови нозе бе во гради на овај амар. Тој лежеше мртов во земја. Али ради Аллаху ан. Вако храбар беше Али ради Аллаху ан. Сакаше да го земат штит од овој амер, од овој амар. Го трна штит и се виде негов аврет и го остави штити се трна страна. Муслимани го извлекве ова тело на Амар. Дојде една група од и му рекве сакаме да го откупиме телото на Амар за 10.000 дирхеми. Пегамар алейхи селам му рече дајте му го без ниједен дирхем. Тој е неджес, тој е нечист и ние нечисто не продаваме. А? Цената од кучето е харам и нечиста. И ова исто така. Ова нечисто јаде. Не продаваме нешто нечисто. Во битка на Тебук, Пегамбер алейхи селам го остави на Али ради Аллаху анху да биде вали, да биде негов заменик, застапник во Медина, зашто останаа многу мунафици. Сите муслимани, сите верници излегле во битка на Тебук, останаа многу мунафици и мал број на верници. Некој што има оправдание, некој три. Али ради Аллаху ан беше оставен како вали. И слушна зборој, мунафици секогаш, ани така е. Слушна зборој, али се плаши и остана со жените и со децата во Медина. Му е страх од битка. Али ради Аллаху анху ни на битка не усусловаше освен во битка на Тебук. Зошто пегамбер алейхиселам го остај како наместник го остај како градоначалник на Медина да имат кој да ја води Медина. И дојде ке пегамбер али селам, на жалост е многу, ја Расулла рече, ја не сакам да седам со жени и со деца, ја сакам да идам со тебе во битка. Пегамер али нам знеше дека еден збор нема да го засвај на Али. И тоа му рече, Али, зарем не сакаш да бидиш ти ке мене, твојот степен да бид ке мене, како Харум што беше ке Муса. Ха, Муса салам ко отиде во тури го остае на Харун да биде негов застапни. Зошто? Од блискоста спрема него, од поверението што го има спрема него. Иако после мене рече нема да дојде пекамдар. И остана Али ради Аллаху анху во ова битка. Битка на Хайбер. Хайбер беше една тврдина во Медина каде што имаше многу јагут евреи. Остана последна ова. Последно убориште на евреите. И ден денеска кога слушнете евреи за ова хайбер, хайбер, ја е гуд. Денеска и ден денеска му се тресе нивни колена од ова битка. Од овај манзар што беше, од овај поглед, од ова што се деси нешто на евреи во ова битка. Никако не може сахаби да ја освојат ова тврдина. Проба е во неколку напади да ја освојат ова тврдина, не може да ја освои никако. И после јас кланајне, во една вечер пегамбер Алейхи Селам рече, утре, знамето, водството ќе му го дам на еден човек, со кој Аллах Желешану ќе оддај победа. Аллах Желешану и пегамбер Алейхи Селам ги сакат овој човек. И Аллах и пегамбер Алейхи Селам го сакат на овој човек. Сите сахаби посакве да видат тој посакве да да тоа овај кому другиот ден ќе му се дај раја, раја, кому ќе му се дај знамето. Омер ради Аллахан, ан пренесе до Бухари се пренеси дека никогаш не посакал да биде војжа, да биде емир, да биде војсковојжа освен тој ден. Зошто? Зашто тој сифат овај човек имат, а Аллах Желешану и Пегамбар раисам го сакен на тој човек и тие го сакен на Аллах Желешану. Другиот ден стана Пегамбар раисам клана Саба и рече, каде Али? Мулаква Расулла тој е во негов шатор, Ко погоди една болест, не гледат му се, ја ни му се очора и негови очи. Не гледат ништо. Се погоди со некоја болест, не гледат ништо. Реше доведете го кај мене. Го донесува кај пегамбар Алисам, пегамбар Алисам му учеше нешто, направи мест на негови очи и прогледа Али ради Аллаху. И му е даде негова, негово знаме. Мореше Али, земај го ова знаме, правец хајбер и немој никако да свртиш глава назад, само напред. Кога се каши во неговаја халиц, трна мало напред и му текна на Али дека требеше да го праша нешто на пегамбер алейхи селам. Не е сврти негова глава и викна од правец. Не се сврти негова глава. Зошто пегамбер селам рече немој да свртиш глава сега. Напред и никако глава назад. Мореше, Али, Расулла, како да постапам со ними? Парво рече нешто, повикај ги во Ислам. Повикај ги во шехаде ла илаха илаллах Мухаммаду Расулулла. Ако ти се озвиет, овде како кажал пегамбар Алисам, хадисот во Бухари во Муслим каде велит, Ја Али, за тебе е подобро да, да биди себе педен да се упатен, него да си собственик на долина со црвени камени. Али ради Аллаху ан со негова чета замина за Хайбер. Од Хайбер излезе Мерхуб, Исто така, кај евреите најголемиот борец. Повика на двобој. Само првото повиквање на двобој, Али ради Аллаху Анху излезе на двобој. По неколку удари го уби на овај, ја уништи ова тврдина, ги уништи овие евреи, и Аллах Желешану отвори со помош Значи на Али ради Аллаху анху и со неговите сахаби му даде победа, како пегамбер алейхиселам рече, со овај човек Аллах Желешану ќе даде победа. Али ради Аллах ан, неговиот емирлук, неговиот хилафа, хилафат, значи тој бидна халифа во Медина. После се пресели во Куфа, во Ирак. И таму беше неговиот емирлук. Од таму управуваше со муслимани. Од Куфа, од Ирак. Таму беше неговиот емирлук. Се пренесува дека Али ради Аллах ан излегол еден ден во Куфа, во пазар и го продавал негов маж. Дошле некои сахаби му рекле, зошто го продаваш? Рекол, ова дело што го имаме само едно кај мене. И више ова се исцеди и се плашам дека не ќе се покажи Давред кај мене. Ова е теја што дојдов од Медина. Од тога не сум купил ништо. Вака беше скромен Али ради Аллахан. Во Куфа негова јахалица беше магаре, никогаш не јаваше ништо друго освен магаре. Се велит кога идел Бейтул Мал, кога идел некој ганимет, кога идел зекат, ги ределе во место, во хазине, во, во магазин каде што се чувал, потоа го делел цел и самиот тој го чистил тој магазин и кланал два рекат захвалност на Аллах Желешану, зашто го поделил целиот зекат и целиот Бейтул Мал на муслиманија. А вака беше Али. Али ради Аллаху ан еден ден, додека беше халифа, го види неговиот штит ке еден евреј, Не лови штит, еден евреин го имаше за мене. Му рече, овој мој штит. Не рече, овој мој штит. Му рече, халас, че овој кади, кај судија. Ко оде кај судија, емирул на Али. Му вели на судија, јас судија овој штитот што го имате Еврејнов е мој. Еврејнов вели, ова е мој. Каде ја овој Нали ради Аллаху ан, дали имаш ти некој доказ дека ова е твој, зашто ова е сега во негова собственост, ке него е. Дали имаш ти, пошто ти тврдиш дека е твој, дали имаш ти доказ некој дека ова е твој? Му рече немам. Судијата рече пресудвам штитот од ова евреин. Излезе Али ради Аллаху ан и тргна надвор. Ова евреин оддалеку викна ја Али, أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أشهد أن محمد رسول الله И сведочам дека штитов е твој. Свед... Прима ислам и му рече сведочам дека штитов е твој. Али ради Аллаху ан се насмеа и му рече пошто сега си муслиман ти го давам хедија штитот сега, чувај го за тебе. Вака бе овие први генерации на луѓе. Вака се понашаја овие први генерации на луѓе Кој денеска, како кажав на почеток, ни изгледа многу чудно ова понашање, зашто ми денеска немаме вакви сифати и својства. Денеска ми не се понашаме вака. Немаме ваква скромност, ваква скрушеност. Али ради Аллаху ан додека бил во Куфа, најглавно јадење биле само урми, ништо друго. Глад, гладта е гаснел само со урми, со ништо друго јаде. Денеска ако не ни го наместе добро дома јадење, ми е лом прајме. Зошто? Зошто не сме научени на ова скромност. Зошто не сме научени на глав? Зошто не сме научени како бе научени овие први генерации. Најглавна работа е ке нас теја што го јајме и теја што го облеквиме. Теја каде живееме еден во наш живот. Цел наш труд не помине во овие три работи, наше јадење, наша облека и место каде живееме. Цел труд го вложиме во ова нешто, вака не беше со сахаби. И сакаш да биде да имаш понос. Сакаш денеска да биде куфар долу, а ти да бидеш горе. Не, обратно ќе биде зашто ти денеска си се о, си се свртил спрема ова дујна. Најголемо твое гледање ова дујна, ти не гледаш джетнет ахира. Најголема главна цел ти е ова дујна. После ова има многу да се зборува за Али ради Аллаху ана толку време, После ова почна уште поголемо да се пали тоа фитне. Почна е тие хавариш да нападат од сите страни. Али ради Аллах ан го пушти на Абдулла ибн Абас. Дојка хавариш да зборува со ними. Имаше околу 7000 во тоа време, 70.000 хавариш во тоа време. Комплет кој стана во битка. Во, една, во едно место каде отиде Абдула ибн Абас имаше 7000. Кога влезе во џамија, го виде тие на Али, на Ибн Абас, тој носеше црвена огарташ. Ова е еден од знаците кај Хавариш. Му рекла ова не суннет, Ова боја не суннет. Рече се клонам во Аллах Желешану дека го видов на пегамбер алейхи селам каде носи ист ваков огартаж, иста ваква боја. И наведна е нивна глазо што ова е Ибн Абас мастило на овај умет. После негово дале појше од 60% ги зеде со него јани. Му го мена нивни рај. Му го мена нивно мислење 4000 негде кон ними, се врати остана уште 3000 на теа што бее. Други сифати што ги има е овие хаварич во теа време, каде денеска на секој еден верник прави намаз овој хаварич. Има некоја аламат од суннет овој хаварич. Кој го брани динот денеска хаварич? Кој се бо, бори за динот хаварич? Па се е пред хаварич, али? Што е добро, али? Кој дава секат хаварич? Денеска се нападне тие со овие сифати, со овие својства, И се пред не муслимани, се пред и недобри муслимани, а се штите некој дин душмани. Се штите некој кој го мрзе динов, кој нема абдес, гусул, тем, техаре, не знае да рече чехада, овој се прави муслиман, човек што има сите аламати, сите знаци на муслиман, овој се прави немуслиман. Какво чудно време е. Гледај како ми ле хавариш. Поминувале Хавариш во едно нивно патовање група и го виделе на Абдула Хабаб ибн Ерат Абдула ибн Хабаб ибн Ерат Ој Хабаб ибн Ерат, ој е сахаби Ој негов син и го убиле и него и негова жена го убиле и него и негова жена негова жена била бремена Поминале после една бавча имало некој јап некој овоше во таа бавча Сакале да земете, рекле чекај. Чива ова бабча? Му кажале на некој кршан. Рекле мораме да земаме изин. Мораме да земаме дозвола. Вака хавариш. Кога треба да се убие некој муслиман, не е проблем. Кога треба да се скините на јаболко од едно даро, да се земат изин. Кога се носи нешто црвена облека, ово не е од суннет, него фум. Кога треба некој да се нападни верник, Ова мој да се нападне, не е проблем. Кога треба да се штити некој верник, не, не го штитиме на верник, че го штитиме на некој напор. Че го штитиме на некој што немат абдес, гусул, тем, техаре, што не знаеше хабер. Ќе велимо, ја се муслимани, што се муслимани? Овој што е? Овој мунафи, овој шпију. Види ми скин, какво чудно време. И сега кој хавариш овдека во случај. Ти. Што велиш вака, јани? што го обвиниш на тој што имат абдес, гусул, тем, тахарет, што имат зекат, што го сакат дино, што се жртвуват за динов. Ова е правилно. А тој што е шпион, тој што ги нападне муслимани, деноносино што е во војна против ислам, не го правиш дека е тамо. Ова грешка како е Хаварич, ова сифат од ове Хаварич. После ова се собрае Хаварич. После ова се собрае тројца Хавариш е тројца хавариш да биде тие што ќе извршат три убиства. На Али ради Аллаху ан во Куфа, во Шам на Муавија и во Мисар во Египет на Амар ибн Лас. Во исто време, во исто 17 ден на Рамазан 40 година после хиджра се деси ова нешто. Значи 40 година после хиджра 17 ден на Рамазан Тие направе после Сабав, во време на Сабав, да се десе сиве три убиства наеднаш. Ове Хавариш така испланирае. Во овај ден дојде Али ради Аллаху ан во джамија. Еден од тие Хавариш беше во джамија и стана и го удри со негов мач на Али ради Аллаху ан во негово лице, како му кажа пегамбар Али Исерам. Како му кажа пегамбер алейхи селам, го удри во негово лице, негова крв е натопи негова брада. Го фати е на овај хаварич, сахаби, го однесува на Али Аллаху Анму во негова куќа. После ова живеа иште два дена. <clears throat> После ова Али Аллаху Анму живеа иште два дена. Не се пресели одма. Му рече викнете го да го видам. Го виде рече затворете го на овај и понашајте се добро со него. Додека ако се преселам хат за него, како што му убите го и него е. Али немој на ниједен други да му наштетите, само нему, зашто само тој. Тој беше. А ако живеам после ова, ја ќе одлучам што ќе биде со него. Значи нека се дека ако живеам, ја ќе одлучам, ако не, вака. Во исто време како кажавме во, во време кога се убија Али во овој ден во Шам, Муавија, истиот еден други што тој тој тие едниот проба да го убие, само го рани во негов грб, негде га само го рани и проживеа, не преброди ова не умре. А во Мисар Амар ибн Ас тој ден се поболи многу и не излезе во сабав намаз, излезе командантот на полицијата во негово време и беше тој жртва на местото на Амар ибн Ас. Го убие на него. После ова Имат во некои ривајати дека кога се пресели Али, Али радијаллаху ан, го убие на тој го убие на тој што го уби на Али радијаллаху ан и после ова почна уште поголемо фитне во умметот. Иншалла Аллах Джелешану да не спаси и да ги спаси сите верници и муслимани од таа фитне, да не заштити до таа фитне, која фитне е многу опасно за верниците и муслиманите, поради која фитне мој многу да се наштети на овој ден и да се наштети на муслимани, а да му е ова во полза на куфар. Зашто куфар се тие, како кажавме, ова фитне што го запалие. Ова фитне што го почна и денеска секој едно фитне, во секој едно место, од најмало, од една фамилија, од едно село, една држава, град и све нагоре, се себе куфар да се запали, ако се работа за ислам. Ако е во питање дин, ако е во питање Куран и Суннет, тие се труде да го запале теа фитне, за да, за да може тие после да напред иште поголем раздор меѓу муслимани. Да бидеме од, од ојне, кој ќе следиме ситуација, зашто Суннет, еден верник, да позина ситуација во негово место и во целиот свет, каде се засегнати муслиманите, да знае што се десвите и да не е, како кажавме, да подлегне на тие медиуми печатени електронски, кои даве нешто што му пасира на куфар, кој даве нешто да биде во полза на куфар, да видиме од тие кои ќе судиме со Куран и Суннет, кои ќе судиме со Дин, не ќе судиме како му пасира на куфар.